muhabbatning tuyg'usi chulg'ar ollohim jamolingni tezroq ko'rmostayman zora qilib turaman eshitgin ohim qarshingda shahid bo'lib turmoq istayman zora qilib turaman eshitgin ohim qarshingda shahid bo'lib turmoq istayman arshing soyasida bo'lsa makonim tillo qandillarda tursaydi jonim qiyomat dahshatidan omonda bo'lib rahmating mag'firating bo'lsa hamrohim qiyomat dahshatidan omonda bo'lib rahmating mag'firating bo'lsa hamrohim juma kunlarda ko'rsam jamoling tilovat qilsang sen o'z oyatlaring hayajonga to'lib qalblarim erib hushimdan ketsaydim qarshingda turib hayajonga to'lib qalblarim erib hushimdan ketsaydim qarshingda turib viqor toji bo'lsa mening boshimda yetmish ikki hurayin tursa qoshimda fazlingdan sajdaga qo'yib men boshim bu baxtdan ko'zlarimdan quyilsa yoshim fazlingdan sajdaga qo'yib men boshim bu baxtdan ko'zlarimdan quyilsa yoshim tanamdan otilib chiqqanda qonim ko'z oldimga kelsa jannatdan joyim olloh deb faryod qilsam chiqqanda jonim shudur mening robbimdan orzu zorim olloh deb faryod qilsam chiqqanda jonim shudir mening robbimdan orzuyim zorim shudir mening robbimdan orzuyim zorim shudir mening robbimdan orzuyim zorim